من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فان استقى الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وبه قال الله تعالى وهو أصدق القائلين وعد واعتصموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واحتفظوا اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا لن تتقرن سراكاته بحبل الله كلاوان تعلم الله Wa'atasimu lan tekelana sira kabeh tamassaku tekelana bihablillah aidinihi Segesi agamane Allah jami'an sekabehane Wa'tasimu bihablillahi jami'an lain setekelano siro kabeh Setekelan tamas saku bihablillah kelawan tanine Allah aidini tegese agamane Allah iki mengaita anu tafsir bihablillahi kelawan setekelannya aa kelawan setekelan kali ini Allah maknanya ay mujiz mujtami'ina alal islam mesono jami'an sekaliani wa'tasimu bihablillahi jami'a langsung sekelana sirokabeh bihablillahi kelawan kaline Allah aidini hidupi agamane Allah. Wala tafarraku, langkoy ojo, perso-perso. wala tafarraqu lan aja perintah-perintah sira kabeh ba'dal Islam ing dalem sakuse Islam wadhkuru ni'matallah lan ilinga sira kabeh nikmat Allah ai in'amahu tegese oleh paring nikmat Allah alaikum ya ma'syaral aus wal khazrat Hu golongane wong as lan khazrat in kuntum nalikane ana sira kabeh qablan islam a'da'an iku dadi permusuhan Fa'alafa maqawumpul Allah jama'a baina qulubikum Antara ning pira-pira atini lo kabeh dikumpulno bil islami kan agama islam Fa'asbahtum mongko dadi sira kabeh Binikmatihi sebab oleh nikmati Allah Fasirtum mongko dadi sira di dinikmati ikhwanan dadi ku perseduluran fitdini ing dalam agama wal wilayah lan asi-asian Wa kuntum lan ana sira kabeh ala syafa iku ana ing E surat Sarafi hafra satu jurang minan nar Laisa ora amno kain roko, laisa ora ana bainakum antara sira kabeh wa bainal luku lan antara sira piye dal roko illa antamu tu angin pamati sira kabeh kufaran hale kafir kafir kabeh fa an qadakum mongko nyelametaken Allah ing sliramu kabe, minda sain roko bil kada dika koyo mukono keterangan Ay dika bayat kalau mau mengkono keterangan yubayinullahu nerangna Allah lakum mari sira kabeh ayati sira-sira ayati Allah la'alakum supaya sira kabeh iku tahtaduna oleh dituju sira kabeh. Iki nasihat saka Allah nerangaken ingatase wa wujubul i'tisab. Wajibe tetap kelan ning bihablillah. Ning taline Gusti Allah wa atasimu bihablillah kue setekelana kelawan talini Allah wala tafarraku kue ojo kanca perintah ojo sampe ora rukun iki no lek pancen i'tisam eh bihablillah Ketekelan kelawan agamane Allah Islam itu no iso rukun Jadi isi seorang rukun iya mergo ora e'atisam bihaba illa ora disekelan kawan agamane Allah. Iki nudono nek padan agamane Allah iku ora iso dijawe kanggo gawe apen kotar kotar. Ono sampai kota kafir iya mergo aduh soko agamane Gusti Allah. Iku jadi kaidah. Niki mulane iki padha karo Allah Waqit takwa hak kau kowe kue ing Gusti Allah lawan hak-hak takwa. Iki akan mati ala dinil Islam. Mulane wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kowe aja mati kejaba netepi agama napa Islam. Jadi iki iki siakol kaya ngono. Kue supaya ora mati tetapi agama Islam. Kue takwa menyang Allah hatta buka. Wong kapan wedi Allah lawan mesti wedi ning jani mati alal kufri. Mesti mati alal Islam. Iki dene makan nah. matine manungsa iku menurut ing akase uripe nek uripe kok nasepi takwa Allah sing tenan maknane ora tau nglakoni mak siat nasepi perintah Allah pasti matine wa antum napa Ojo kok nek Contoh dewek-dewek no iki. Iki yang ngono saiki. Wa atasimu bihada lillahi jami'a. Kowe tetekelana ning taline Allah. Rupane agamane Gusti Allah. Lah saiki khablillah dikarepaken apa ya delok ayat liya. Ayat liya khablillah iku nggone agama Islam. Ya, Lah ni i'tisam eh, kowe wis dijanji dening Allah. Nggih? Dadi kowe dijanji Allah tapi agama Islam. Lah tapi agama Islam saiki ora kok Islam tok. Yaiku hablillah nganggo makna zimmatillah janjine Allah. Dan ayat liya duribat alaihimudzillah aynama tukisu illa bihablin minallah wa hablin jadi wa atasimu bihablillahi jami'a Kue tetekel Allah Neng taline Allah Maknanya kue Netepi janjine Allah Dan netepi janjine Allah Ora Allah tak وفائه لا وقصير وقعي في صمت معنى وفاء العهد نطفنا بوشان سيء اعتصام بحبل الله هو حبل من الناس لكن آيات اليوم ضربت عليهم الذلة أينما وقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس wong iku ora ngira ina lha ora ina iku apik apik ing dalam dunyane lan apik ing dalam nopo? akhirat iki ora ngira ina lha saiki ning ngarep sengai ayat liya e ora kok dihablilah kok saiki dinyatakan dening Allah saiki a'illa bihablin min Allah wa hablin min Allah Nah saiki kadang-kadang maknane hablullah iku Al-Qur'an. Kita napa Qur'an. Jadi kita Qur'an itu hablullah. Jadi wa'tasimu bihablillah maknane wa'tasimu bil Qur'an. Kowe kapan iktisam sekalian kawan Qur'an, sing Qur'an itu diarani umul kitab. Ya, maka ditakokaken wama imamuka. Sapa sing dadi imammu? Quran sing sekali sing ganggu kanutan. Ima, apa wal Quran napa? Imam. Quran sing dadi imamku. Jadi wa'tasimu bi'ablillahi jami'an Kue kecekelano kelawan kaline Allah, rupane agamane Gusti Allah. Kue kapan nyekel agamane Allah, meski ora jadi besar tadi. Ono wong Islam kok rukun, iku yang mergo dalaran disebab no ingatase aduh nyeleweng soko ki apa ki apa agamane Gusti Allah. Ya? Jadi kau nyekeli dengan agamanya Allah supaya rukun. Maka wala kafar raku. Supaya kau iso ora rok i'tisama ning gone napa? Hablillah, rupane agamane Gusti Allah. Jami'an sekabehane. Lan ana sing gak ora iso rukun wong Islam. Mergo maknane wa atasimu bihablillah Hai tamat saku wajah tamiu kue kumpul oleh kumpul bihablillah hai biji lillah Wae bareng sahabat wis ora ana khulafa urra sidin ora ana Abu Bakar ora ana Umar ora ana napa Utsman ora ana Ali wis gak iso sepakat no Nggih wis jadi tengkapren sama wala anu Iki anune niki nggih. Ya. Sedia ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa kafar tafarraqu. Kowe oh, aja ya, sampai prenso-prenso. Mana nih ijtami'u bi khabrillah. Kowe kumpulan ning agamane Allah. kumpulan agama ai ijtami'u bihablillah iki wong Islam Lah jadi bihablillah ana kalane fi ahdillah. Lawan ahdillah ai wa ahdinnas. Jadi duribat alaihimuz dhillah ainama tutiku illa bihablin minallah wa hablin minallah apa sing dikarepaken hablullah iku saiki apa dene sing dikarepaken hablullah ai kitabullah wong kapan wis bali ning gone kitab Allah ora ana kitab sing disenengi kejaba kitabullah kaya dene ulama-ulama kuno -ulama Ulama kuno itu gak anong jadi alim kejopo apal pun. Saya kira gak. Sing apal Quran orang alim, si wong alim orang apal Quran. Bagi orang no ikhtisam biada lilah. Tapi kok ya jok temen-temen, usura-usura terus keting wong Islam, jadi wong kafir ya. Jadi wong Islam itu kek kotor, kek siye, ini mau bakal santak. Tapi mungkin Ya. Ingatan wong iku mesti diseneng karo napa wong Islam. Dene ana aleke, ana kepiye rupane kapan wis Islam iku wis apik. Mergo wong Islam iku sing iso mlebu napa keluarga dari Allah Subhanahu wa taala wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. क्योंकि वो विश्राम दे विश्राम का को कारून है विश्राम पूजनीय है विश्राम दिए विश्राम वासे महत्ता वगैरे विकासांतू सर्वांना इखवानुका अल मुस्लिमोन वल मुस्लिमातु कुल्लुहुम इखवानी lalu jadi kau ngerti takon kubur itu sing prinsip ya nomor siji wa apa dini apa dini man rob buka Iki jadi kunci nomor loro waman nabi yuka siapa nabi yu nomor telu waman dinuka kue nabi ngerti agama islam itu nikmat sing paling gede Upamane kue dikai apa wae ukurane ora orang kuburan kaya dibaringi nikmat nabu agama-nabu. Makanya pengerti. Pengerti ini wa'atasimu bihab lillah. Ini ukuran kue iktisam bihab lillah. Kue setelah nih guna agamanya Allah. ini Iku sehingga cuma ning api, Sak kurpe langit, sak lumai bumi, gak ono ukuran nikmat sing gede kaya nikmat aku ini melebu agama Islam. Itu iya. gak enak tak gila, umum Islam lah Nah ini kita hari ini mesti ini loh Lagu Alhamdulillah Persembahan Tuhan Biasa Ya kesel aku persembahan Tuhan Ya ya Itu tiga anak Mulanya setengah sangking kalau nanti dengan dikani Ini guru-guru kula Setengah saya di kaji mabrur Iku ini yang hati, dua pikiran gak tahu aku mulai lahir ini gone alam dunia sampai mati paring nikmat kaya dene nikmat kusta sikilku kok iso mlebu ning nggone panggonan sing panggonan ku ora ana nabi kejaba ngicaki sapa rubane kabeh ora ana nabi sing gak tawaf ning ngene apa kabeh lha sak urip mulai mulai kawitan sampai cuk mati gak Di nikmat kaya nikmat kok sikilku kok sampai ngidai sikil tanah sing tau dijai para mati. Maka Allah nih gini kitab Al-Quran yang dikatakan Ihdina siratal mustaqim. Itu sampai yang tegakkan. Mergi sing dikit. Kalau cukup Allah ngendikan ngono isi dikai siratal lalina. Jadi ngiling-ngiling jalani mu'akit yang paling nikmat. Sopo al-am. dia wal mur hmm. karen dadi kowe demen Allah mergo agama Islam iku agama sing bener wa atasimu bihad lillah saiki kowe kudu demen sapa kene nggone agamane Allah sing dadi pokok al anbiya wal mur hmm. dalil wal ulama wa syuhada wa salihin iku nggone siratal mu'minin an amra mulane iki Paham ya? ibu iya. dia? Jadi orang-orang yang gini Quran itu cukup agamanya Allah tak. Diterang no, siapa agamanya Allah? Mungkin soleh-soleh. Oh, para nabi, para pemur, sampai sampai ini ya, nanti. Ini assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah Assalamu alaina Gak cukup dikai Wa ala ibadillahi Jadi itu tak kerti. Jadi assalamu alayka ya nabiyur rupa rahmatullah khususnya kali nabi assalamu alayna awa itu. Neng gue itu ngilingin nih gue nih ibadillahi salihin. Bukan al-am, dia wal awliya wal ulama wal salihin. Bukan wa ala ibadillahi salihin. Ihdinas siratal mustaqim. Satu kok dan aku juga istirahat ladina nah tegeriki niki dire dire wong wong nek alif tarekat kudu eling datan guru nih hmm. itu guru nih wong sing soleh ya jadi aku dianggap iku syirik ya hmm. Ora iso wong usul menyang Allah kejaba kowe ngerti ing ngatasé sapa sing usul menyang Allah iku. Ora iso kowe eling menyang Gusti Allah Sejoko kowe eling nenggone sopo sing njajakaken lantaran aku iki bisa eling menyang Gusti Allah. Nek ning salat eling kanjeng Nabi sok mulane sing diuluri saran assalamu alaika. ayuhan nabi wa rahmatullah sausik wis salat assalamualaikum eling aku iki ora iso tok ning Gusti Allah nek dituntun dening para guru-guru iya. ngene gini gini ya. jadi salat karo liyane dhewe ya. kapan salat iku mu asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Nah, ini واعتصم مانع الاعتصام يقول معناه نجي لان هنا اعتصام بمعنى الوفاء بالعهد الوفاء بالعهد يقول صبر حبل من الله وحبل من الناس حبل من الناس صبر وبعدين شو قال كرهتك يقول عباد الله الصالحين الذي فجر السرابيل تقيكم الحر اي والبر والبركه Saiki wa atasimu bihablillah ay wa atasimu bihablillah wa hablim minan nas. Ngoten nggih. Ya. Nek ihtisan bi makna wafa'ul zimmah nuhami ing atase napa janji. Lene ihtisam ketawan saiki ihtisam bi hablillah, ihtisam bi dinillah, ihtisam bi kitabillah. man rabbuka waman nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka sapa imame al-Qur'an wal Qur'anu imam wa tasimu bihablillahi jami'an lan sekelana sira kabeh bihamdillah kelawan taline Allah jami'an sekabehane kowe sekelana ning taline Allah sekabehane ai ijtami'u kowe kumpul lah kapan ana ijtima ana ihwan سبا اخواني والمسلمون والمسلمات كلهم اخواني Jadi orang mesti timbul wala tafarraqu fa wa isa fronto fronto. Mana ni isa rukun wong Islam. Jadi rukune Islam iku nek pancen kabeh padhoe eh hadis sam bihab lillah. aneh. sampai ila yaumil kiamat. Mergo ana krana. Ana sing senengane sembayang, ngandurno sem bayang. Nek ana wong pikir disneni. Sing penting lak sembayang, ora pikir bae. Lah wong sing tukang pikir kadang-kadang wong sing penting ku pikir. Sembayang nomor loro lho jajal. <laughs> Iki menurut Mbak sing tukang ngaji ya ngono dhewe sing tokon apa? Ngaji. Jadi ing atase nepsune dhewe-dhewe. Jadi padha karo sipate wong kafir kullu khizlin bima ladaihim fariun. Sakabane golongan mengonjokno awake dhewe-dhewe. Ana sing ngopo ati sing penting ati njogo iku gak ono gawe gawe ini. dari? Wah, ini ya. Lepare, saya ini wah, e. tapi mu bihablilah. Kau itu sebab bihablilah. Ayo, ini juga kami wa ijtima'a fi hablillah lah lelaksana no ingatasi urur di pangkangi agomo itu ora mungkin dilakoni wong siji tok jadi bal islam islam kodok karo bangunan bangunan iku gak iso kok ya jadi gendeng ya jadi sopo ya jadi nopo gede gak iso Allah wis ngatur diwi-diwi sing jadi gede sing jadi gede sing jadi Jadi apa? Jadi sapa ya terima jadi apa? Sapa kowe kok arep ngabai ngajak ambu-ambuan. Yo aku iki lho biyen kecil. Zahir ya aku, batin ya aku, zikir ya aku, salat ya aku, wah repot gue nengok soko, wala gede, wala nopo, wala eko, tak lah iki, paham ya muni ya? Hmm. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Lan sekelama sira kabeh bihablillahi kelawan ini Allah jami'an. Ai ijtami'u kumpul kowe. Eh. Lah saiki kumpul orang iso kabeh kabehan. Wa ana saiki kumpul dari bangunan, saiki aku bagian ngaji. Ya wis bagian ngaji. Kowe bagian apa rono ini ya karepmu. Eh? Yeah. Namanya kiai-kiai kuno, kuno ini bagian lebih sing gampang. Ojo sampe nilai pun. Yeah? Sing gampang apa ini juga pangkat besi alapi orang saya ada milah aku seneng sing bagian kaji lah aku milah kesel kowe angon di pilih no gusti Allah Ojo kadang di cita-cita aku api berpikir itu ojo ojo Ini an gede Mulanya jere jere mengalih tasawuf La takun muridan wakun muradan Kau itu agar dikarep. Lihat mundi. Ya sing dikersana Allah. Kau itu bagi apa? Itu penak. Ya? Saja kok nek moco Quran, kok kepenak hatiku tempat. Ya moco Quran. Kau ini wakil zikir, la ilallah, patentrem, la ilallah, Allah itu penak, itu dinek pun muradan wala takun muridan. Kowe kok jonde karep nanging kowe menurut kersane Gusti Allah. Kowe nang ati sulam murid untek. Nene jinjang wong pengajian kok lari. Yo ngapa pengajian kowe yang panjen bagianmu. Lah nek kowe kok ngaji kok sadake santrine seneng padha moro. Nek ngalor ngidul ora patek payu kalah karo wong. Ya wis yo saiki ngaji wae. Aja kabeh duwe karep. sing malah rusak duwe karep iki nggih nah ngono iki karep kowe saiki anut apa kersane Gusti Allah iki kaya dene wong kuno ngene salah besar soalnya iki termasuk apa sing tak karep iki kan kula aturaken menika iki som ehtisam bihab Wa tasimu bihablillah Orang sesekala nasira Sawan kaline Allah La, ya, katika mbalini Allah dinul Islam. Lafznya tafsir bi khablillah yaitu Al-Qur'an. Berani dawe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an huwa hablullahil matin. Al-Qur'an itu yaiku kalimah Allah al-matin sing kuat. Bukannya malah mikir etisom di kami lah etisom eh, di Quran. Wah bocah kapan cilik kok diajari Quran? Kalau kuno orang orang neko ni orang neko niki kita cilik ikut al Quran jangan kuno orang macam ni. Lu mulai Islam melebu tentang agama, ikut buang Yuyak-uyak kalau sampai kalau seket loro tahun gak bisa buat dua kamarnya apa mergo kapan ngaji kami kan ikut kita ngaji al qur ya ini iya. saya ngerti maknanya saya gak mau ngelabut orang maknanya ya wajah jika kan ngaji Qur'an saja Ya bocah kapan wis cilik ngaji Quran sampai kata bu huya kos sing huya angel ape mlebu aku ya, agama apa Jadi ini wa atasimu bihadillahi jami'an. Ora usah ada muadari iso maca huruf Quran tega pokoke kowe ajar napa Ora ana alif ba ta. <laughs> Ya, pun Lah orang orang Islam maca ya yo wis kagem dari Quran. Wali zaman kuno itu kita dilek diku alai alhamdulillah rabbil alamin orang ada ari ke pikiran gak alam Sampai padang kata kurang bisa kurupin, Eh, bener. Mustahil pengira penggolu. Apa rakyat? Sampai kadang-kadang apa tidak-tidak Quran ini kan mau buka kayak itu. Itamu sakit Sebab pokoknya Menasi Quran Ini wa'atasimu Bihablillah Lepas tak sing ngene ku aneh kan kon mlebu liyane Islam aneh. Kan maca ora iso. Ana sing iso malah di di di mana jabar dari alif jabar amat alhamdulillah iki ora kayak ikut. Iki gak kasimu bi hablillah napa? Jami'an. Allah iso. Berjogetnya kok ini sing utama sebab para sahabat akan sehingga bisa maca Quran. Sing apal Quran. Amin bagian. Jadi sahabat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan sehingga bisa. Mulai kadang-kadang tulisannya itu sing diwasosok. Ditulis apa? Wazadakum fil wazadakum إن, إن آية ملكه أن يأتيك أن يأتيك इन आयत मुल्की अय्या इन आयत मुल्की अय्या किया कुमुत्ताबूत फी सकीनतुन देखो فزادوا بسطة في العلم يقول في سورة الدين Selain di dalam apa? Sablo, primisi ke sahabat kayak ini. Dasatan fil ilmi wal jismi. Itu ditulis apa? Sab. Lombong orang pakai ikan ulis. ね何にされてちゃいますか君はعلماء ليكم ايه ورغم على على صحابة صحابة كبيرتهم وعرفوا الحمدانية يقول لنا لنا بصات زي سرج كي نفر سين ده جنة ما تصعب عن براني سين ده نفر صح ولا أعماضا يأكلون مساكين اهدنا الصراط المستقيم أنا أقول اهدنا الصراط المستقيم لما اهدنا الصراط المستقيم فتبسطنا وانظروا من جميل يعني بدي تعليم تعلم القرآن يقول لكم واعتصموا بحبل الله sama ukur sedikit praktek sing luwih gampang entah mau diarani jatah ngono ke piye wis anggur mau ajari apa Quran gak iso maca nyuwe apa ajari Quran mengko wong ngaji Quran iku ora kaya kepengin iso maca ning billahi taala mboten karo wong mulang gak keliru kok mulang karo minterno wong repot kowe nggih malah kowe Siku karo Gusti Gusti Allah saiki mulai ya krono perintahe Gusti Allah soal pinter gak nih gone Gusti Allah mergo wa'atasimu bihablillah jami'an. Ya coba debat karo iki aku menurut kuno iki. Wa'atasimu ya jami'an. Lain kesekalano sira kabeh bihablillahi kelawan kaline Allah jami'an sekabiane wala tafarraq Iki nih kue nih gak tora tafar tabarruk saiki eh nih nih gone bihada lillah nih nih gini Allah. Orang kau tekelan krana wana kono nafsu. lalu nek tekelan krana nafsu kadang ayo-ayoan bentuk khutbah. Surah eh islam bihablillahi jami'ah, ba ya iya. Orang usah kata kue gulik dungo sepundi. Sakit kue ini kue siap sepundi sebarang kata apa kue kok angin-angin. Gue angka gak isi yukin gua si pacar ini bengkok sebarang kata. Lulu kue kok pengen nyembayang no uang. Iku bagian iku siala tak kandang ini apa mas. Lalu anggur kue nyambut jari suka kepenak naik rakar uang. Wajah, ibu silam lo kok Kowe berjuang lo agama di Gusti Allah, kamu rewangi kaya ngono, wong kowe ora dibutuhi Gusti Allah. Gusti Allah iku ora buta ya fa'alu ma ya ya. Wa tasimu bi jami'an. Lan sekalano sira kabeh bi hablillah jami'an. Lo awan kalini Allah jami'an. wa Wala tafarraq. Iki kowe ora ngira tafarraq. Nek e eh, iktisam eh, bi'abad lillah. Lagi wa zukuru nikmat Allah. Jadi ini kan nikmat ya Allah. Iki. Jadi iki kon eling nikmati ya Allah. Maknanya nikmat ya Allah agung nopo isra. Mane saiki rangkaian kita akan kubur manrot buka. Waman mahiyuta. Nomor loro wama mahiyuta. Eh? Nomor bapa ulama imam besar rupan Al Quran. Nomor lima ulama Ikhwan kadang sedulur mu tegri jadi ini. Jadi eh? di ulama julukan itu rangkaian dengan ayat ini. Kalau disuruh tapi saya ini kalau terangkan ayat ingin atasnya uang Islam yang akhir apa? Zaman itu api-api ini. Dia Wong zaman koyok ini, kue kok ikut dalam nopo sembahyang. Iki alhamdulillah. Iki ada sampai kue kok belum sembahyang. Kue belum sembahyang, alhamdulillah. Gak ada nikmat yang gede koyok iki. Jadi ana wong kok sampe kliru yo maklum mung cobane kaya ngene. Ati iki nek ora lek ditulis Gusti Allah yo ora dhewe kok. Lah iya nek kok aku mono ora akeh ngono iki. Tapi aku mono. Lha iki ora karo wong ora dibayar ketinggalan karo. Lakoni kuping karo wong sing ora sembahyang, suci kuping karo Gusti Allah, wong sing karo ora alam. Ya Allah. Gitu wa tafimu bi hablillah jami'a wa la tafarraqu. Ojo perintah-perintah Islam. Oh ini lagi ya? wa zikru ni'matallahi alaikum. Lagi ingat sira nikmati Allah alaikum ing atase Rupanya apa nikmat apa ini Inkuntum sekalanya ono siro kabeh qabla islam adaan itu jadi permusuhan Saat bahtu Fa'ala kamu kumpul Allah jama'a bainakum bikin di islam Gak ada mana angan sendiri Berkok ngalamati ahli suarga Kukwana Wa ma'fi ma fi sudurihim min ghillin islam warna cianno lan aku ilangno masih jujur di dalam hati ini milih ini sangkain unek unek jadi uang itu kapan itu Islam itu disobo diri Allah bukti karo Eh? Jadi kalau uang kau melakukan Islam, ini kawitannya disobo Allah bukti karo ini. Lepas dia. dulur niku mesti ugone panggonane kok aduh. Nggih, sampean duwe dulur kok duwe truk loro, wis kepeng ora karo. Mong ana wong duwe truk sepuluh hati ora ana. Nggih. Nggih. Nggih. Iki apa Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dia itu kok, kok kapan disuruh gue Islam? Gue gue gede Mongko syaratnya kuwi itu lebih swarga iku hatimu nek seneng karo napa wong Islam. Jadi, Jangan ada jadi kita akan kubur tuaman kekuatan kata kasih tidur. Orang tuaman ada kata pemusahmu. Dia orang akan boleh musah ya. Ya orang anak yang dikira kubur mantra buka waman nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma faribatuka wa ma kullatuka wa man ikhwanuka. Sopos dulu ini. Nah tadi gua meling jadi saiki, di eling ora ana nikmat sing paling gedhe kejaba Islam. la ora ana Allah paring nikmat kejaba dikene napa suku. Iki sampeyan yo kudu iki. Budi Gusti Allah ning dunya iki paling nikmat-nikmat iki. Ono pantangane iki. Kowe iki paling suci. Iku seneng mangan ing arep sing gak enak-enak. Mana sih enak? Mangan sing enak ya akan loro napa gula, loro kencing. Lalu pesen semua orang kencing manis. Ya. itu Allah gaya ngono. Jadi Allah wong kok mlebu agama Islam. Iki nek wis ketenan. Iki kok dicoba Allah kuping karo wong ngono. Kok karo saiki masjid. Masjid itu amaratun Masjid itu seneng sing elek. Masjid itu seneng sing elek. Tiwane kowe mesti sing elek. Dadi saiki seneng sing barang sing apik. Wong kapan seneng barang sing apik iku duwe sifat lawama. Ya ono. Wane wong hebat iku senengane ngrasani wong. Iya, mbak dia mawa. Iya, kok bergur mengandali jadi mesya. Kami pun jadi gini. Itu Allah, gak ada kaya ngono. Jadi uang kukapan apik, rumah jadi ape. sih. itu? itu? Allah Allah, พร่มด้วยสิบันบอกเราว่ามาเงินเราว่ามาคือบันบอกเยอะโอ้รายว่าว่าเอ๊ะในเหนือบอกร้องอีกเหรอมันก็เรื่องอีกุระรับดีกว่าเอ็กซ์อีกอัลลอฮ์มานุษย์ใจแล้วก็เลยบอกดูที่อัลลอฮ์อีกแล้วก็จะจะงานดีตรงนี้ก็เนี่ยจะคือก็เราเกี่ยวกับที่จะเอามาบอก Mulai Allah lah yang dikatakan yang punya batu wala taj'al yadaka maghlulatan ila umrik. Kowe aja sampe tanganmu iku mok kalungno ning gulumu, dikise modale ning sikok, ya. Kowe apa kok iki? Ninggal kamu salah nih jadi kita, kau gak roh nih di kita mana baca kita. Bang ya, ini sih. Walaupun alia jaga maghlulatan ila umutik. Mergogele kasi jika iba tepang bakil, mergogong bakil itu tangannya dikalonanin dulu dari Qur'an. Ya bang ya? Lah kapan dikalonanin dulu, dia remes-remes dulu. Nih lah kapan dia remes-remes, dia sudah jadi lah buat tekan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bang ya ini. begitu amin begitu ya kan wal qurun saiki kowe nek kepengin iso eling dadi wong sing apik nek sing apik ora kok dileni bajae akeh ya gitu ya nah ini wis ekran gowo buku di pekerti sing apik duwe tok-tok كيف فيأمون ويذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء Wadkuru lan ingat sira kabeh nikmat ya Allah. nikmat Allah, bukan nikmat agama Islam. Lha kok umpamane kowe dikei seratus timbang agama Islam mok syahadat tak ora kon isem iku iku utama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mergo iki dadi kunci Islam la ilaha illallah mistahul dan kini orang-orang yang Jadi ora poso, ora zakat, ora haji, ora zikir, ora itu, ora iki. Tapi gini, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lalu saya ingin nomor tiga nikmat yang gede orang Allah kaya dini ini amatul Islam. Kalau kurangnya masalah nikmat Islam, kalau minggu itu butuh yang atasnya kontong. Sopo kancane gak ana kedoso padha agama. Mergo padha agama itu dadi ciri. Lah ciri niku sing dadi padha ana ndo ana apa. Dulur tunggo, dulur apa? Tunggo iku apa? Minangka tunggo e iku jenenge apa? Peraturan agama. Iki dikelompok. Ya. Doa. Jadi doa itu apa? Syariat. Syariat itu minangka apa? Iba. Oh, orang Islam metu jadi Islam. Nek gak kono doa. Ya kan ya? Nah, siapa e ibu apa ibu agama Islam tauhid ini dia akan menyebutkan Allah. Mulanya, sehingga tauhid israr og nafina. Biz hiç denk düşe sağlar ki Allah nafin vakti berat. Ya. Çünkü sen bana tavsa ki bana ana kaya nafi vallahi durahim. Böyle kaka. Jadi mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, wiwitine Nabi sing ngairno kitab Tauhid, Tauhid iku Nabi Allah Ibrahim. ولن يتقن شوقك فأبوه ومن حبوك إبراهيم الخليل أبي نبي الله إبراهيم يقول في بقى وإن عشت ومت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله قل أورك أورك تكسان تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله وأنت توخذ من قطع Sizin Rabbi dinleyen bana la ilahe illallah diyeceğim Abdullah dinleyen İbrahim. Burada Nabiullah İbrahim sen mesleğine babra kâmin bunu yani yani sonra Nabi yarani al-anbiya kulluhum ilatun Nabi ku tak tandani ulat ulat ulat itu makna bunggal pak compensation itu ikut dengan apa dulur ulang. ya Mana orang cakap ni eh tunggu cakap buku. Ya rano waman umum kabla eleh. Semua orang pas dulu tengah dengan tengah sini juga ngerti tambah. Jadi agama ni mantep orang kok bilang jelek ya. Ini orang kita kok waman abuka waman umuka lu kok tak. Ini dikasih waman abuka. Siapa bapakmu nanti Allah itu إذا الإسلام بالنطق توقف لا إله إلا الله Mulai Nabi Ibrahim ini disanjung-sanjung Allah Ngerti ingat kata Malakutis samawati wal abdi وكذلك نريد إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال إني لا أحب العافلين tak terukur jadi Nabi Allah dia nanti terakhir jadi jadi mahabbah dari Islam orang nikmat gede kayak Islam kue ngerti si are aku kok Islam tauhidullah Saya harus ngerti kuisi arif tauhid dulu. Orang nabi sengit tanah arti dalam tauhid. Kau ini nabi mas ini Ibrahim. Wani waman aku. Tembus ini jumlah ah, ini kiai makin main ya tembus ini jadi bagaimana nah. Ini mungkin jadi bapak wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Wadkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Fa'asbahtum mau jadi jadi sila kabe fakirtum dinikmatihi nikmati Allah ikhwana. Jadi persetujuan sidin wal wilayah lan hati-hatian. Wa kuntum lan ala sila kabe ala syafa khusratin. Ingat atasnya pinggir jurang, jubrangan, minannya. Laisa wa bainakum andami syurakabe wa bainal kukufiya illa antamutu angin tomati syurakabe kufaran halika pengkandek. Mulani kuwis supaya semenlo guni lapa wong eh Senajan wong Islam itu utamanya taribasan urung lakoni tanem kue mahabbah nopo lir Islam. Mulani kaji nabi ngerti kok la yu'minu ahadibun. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم orang iman sahabat juga kafir hatta yuhibba li akhihi sehingga cuma marah sendiri so berubahnya wong Islam ma yuhibbu illa Jadi saya kapan mahabbah li nafsihi ma yuhibbu li ma li ah, li akhihi ma yuhibbu napa li nafsihi sehingga nek ana gurune urung nglakoni agama dekne ngrasa napa susah iki ukur ning awakmu dhewe Lepang matanun Islam piye wae cik limang kala la ila illallah Tuah halal Wong kapan moto la ilallah Itu tak halal kan Upamane dilebok non rokok Iku jenisnya merokok hukuman Orang kok pang Bangunan ini cara mandapnya alisinan apa? Wong kapan Islam Iku aisok Dewek ini manggon rokok neng roko dile dihukum Lene wong ora Islam neng roko iku kanggo Neng ora dile tak iki Iki kaya yang nangan iki Jadi wong kapan Islam neng roko hukuman Nek wong kafir ora hukuman Manjeng wes pang Lati dile tak Fa'an balakum minha mongko minbila Allah yang sila kabeh minha yang rokok bin imani kenalan iman Ora iso oleh iman, ora iso ola Islam. Lek pancen ora oleh dipilih Gusti Allah. Wala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kadalika kaya mengkono kama yubayinu lakum mazu zikira ing barangkau sudur ma. Yubayinullah terangna Allah lakum mazu zikir. Diterangna Allah mazu zikir ing barangkau sudur sudur yubayinullah terangna Allah lakum ayatihi ing pira-pira ayate Gusti Allah yubayyinu lallahu lakum ayatihi la'allakum supaya sira kabeh tahtaduna oleh itu sapa sira kabeh واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ikhwana, Ini Allah uang sing Islam. Iku asale perkulangan. Ya. Iki lu kan gambar akan uang hak. Dalam apa uang khalid jelas. Sohabat nama ansar. Sohabat ansar ini bisa hukum. Uang yang selama sepakir. Orang ansar dia apa-apa. Kecepat jadi kulit. Ya. lekang di mati, apa bangun apa wae, ngulis ke itu. Ya mana dia Ya, sama dia itu kadis-kadis. Ya mau bersama dia orang rukun. Ini kita lagi. Ya sisi Allah, ini apa ini kini? Ini karena umum itu anda dulu, Allah ya halu. Aku karena, kau karena. Nengki Allah ngerjana pengarepe. Kursanya Allah di sini. Lebih-lebihnya Islamai kok kosong ke wong as, kalina bawa khazurat. As kaya khazurat ini gak tau leheran perang. Perang terusan mulai zaman ewan-ewan tahun. Mulai ono suku as, mulai ono suku apa? Khazurat, itu mesti perang terus. Mesir karo wong Yahudi. Mulane Medina iku tanah ingkang kaya raya mergo serta pertanian zaman iku nanging wong-wong iku ora tahu ora nopo bisa nopo bisa sing tani iki dene utang duit mulane sampai ana ning peke bak salam salam iku tempat tempat wong tani ora iso nggarap tanah Kedoko nek amin jebur sama utang karo wong suke. Mergo si dirane ana api ene ape sing kebarus. Apa ape kebarus? Ono urip ana tangan. Wis. Tapi bukan nyimpen duwe gak iki. Wong ketok duwe-duwe sik wae anggo wong sak kampung roh bapak pepiye kae. Jajane kampung ra ngono ya. Iya iya mbak Kampung pertanian bapak nono wong rongga duwe mesti ketok. Sak dunya itu karo wong sakan. Bapak pepiye ra ngono. Ya. Beda uang wong wong tani. Sampai satu omah ngalor, ngidul ngalor, ini perlu kabeh. Jadi ini nopo duit susah orang karuan. Duit-duit susah ganti duit nopo. Ini orang asli karuan nopo. Uang hasilat. Rukut nek nopo duit ganti duit nek ase. Ini nih gua tau. Raya. Ngetik noma. Gua tau. Raya. Ono mati. Gua tau. Raya. Ono nantu. Gua tau. Raya. Ya apa. Sering sama dia orang itu pakai tak terus, jajah terus. Ini udah tahu dia duit. Ini awal, yang awal, pengidul, ya apa? Idul. Ini suku as, suku apa? Asura. Ya Allah subhanahu wa ta'ala dari kesan sampai iki, wang loro iki. Ini Gusti Allah yang kerja pada ya Allah itu jika hidup. Jadi apa itu kadang biji-biji elek, elek, biji-biji nopo apa? Ah, kemenangan. Wong sing dilaknat mana kok salah itu juga kenangan Hidina siratan mustaqim Siratan ladina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Walabdallin Hidina siratan mustaqim Walabdallin Walabdallin Walabdallin Kenapa lagi nanti? Jalan itu yang kata yang kami panjangkan tarik ini kemati. Rehin maku duki liani bagi Yahudi sedangkan bendani. Mungkin bagi Yahudi ku kenakan di bendani kusi Allah. Nah ini wangsin apa-apa. Wangsin pinter-pinter. Kok pinter mergo turunannya Nabi Allah? Musa Nabiullah Untunan Nabiullah Dawud Nabiullah Nabi Sulaim Sulaiman Nah yang disembah ini Gusti Allah Lah turunan wong sing apik iku mesti maju. istilahnya Allah kun muradan wala takun muridan niki Allah sayang dalam dalam ini sih karena mana ikut sore karena taradina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah lalu yang di ke zaman sahabat gampang Jonjonane anggur dieling-eling zaman biyen musuh pati napa? Musa anak buyu, buyu kan itu orang geger kan. Ya, rukun sebelah, enggak dikandalinya zaman Afghan. Terus itu saya ingin nanti kebapam di patah ini. Dikut pasti sosok mulai Jadi, gampang gitu. Paham ya? Sosok bibitnya sosok pipi, ora iso ngono dipeku karo ngene, ya. Ya. Iki ngene diapi turu iki sing jenenge pangeran. Iki ora ana bali kowe, aja kok bali menyang Allah Subhanahu wa taala. Aja kok ilang dikit kowe. Sing ngono iki ora unggul wong asli apa? Ora Nek tak kok sing dipit unggul wong Yahudi. Nek ana Bahkan motosate saiki penak era karuan ya. Wis kabeh Quran iki ayat umul kitab iku surah apa Pak? Fatihah. Walad dari kitab itu tercatat. Sai alulung nang kok kata. Alulung. Tapi nopo? Sasar mulai kaji nabi ditutup kecil.

Insyaallah. Sunnatullah illati qatalat walan tajidali sunnatillahi tabdila. Walan tajidali sunnatillahi takwila. Dan di Nabi Muhammad itu mono. Rupa tadi lagi mau katakan gue. Ya Allah. Sehingga tua-tua ini pinter yang mau kau. Sehingga ya. Muhammad ini disantem di wakil yang kasih lagi-lagi. Lu kayak ngono, usorano sing nomoni balik. untuk Mekah. Bareng untuk Mekah, orang-orang yang -orang ngulung Mekah. Ada kok. Uang kafir ngulung. Uang Islam yang gak wani ngulung, karo kanjeng Nabi. Ya? Ya, Jadi ke kanjeng Nabi harus yang Mekah. Baru kata, eh itu orang-orang yang -orang Kanjeng Nabi dilihat lesu, ya apa lelah buta ditulis, kodoh karo buta Nabi Musa, 141 من إيثار لبا فأمولانا نبيتو حكا على زينو نجي تنبأنا بالمساحة إني إجرما بما أنزل